าคือไปอยู่ลบศูนย์ทุกวันเขา มีเสื้อ กันหนาวใส่พระสงฆ์ก็ใส่เสื้อกันหนาว อีกสักหน่อยก็โกยหิมะออกจากทางเข้าวัดใส่ชุดโกยหิมะ ถ้าไม่โกยหิมะออกทางเข้าวัดรถเข้ามาส่งเข้าไม่ได้ แต่ทางรถยนต์เขา ก็มีปล่อยน้ำเกลือตั้งแต่ตีหนึ่งตีสอง เสียงบอดปุยห้ามเกิดรถทางหลวงโอรถ เพื่อให้คนเดินทางไปทำงานได้หนาวยุโรปอเมริกานี่ หนาวเปียกเหมือนแฉงขนเวื่อลงออกจากรถก็ต้องผ้อคุมหัววิ่งเข้าที่ทำงานเวลาวิ่งออกจากที่ทำงาน ออกที่ทำงานก็วิ่งขึ้นรถรถของเขาเป็นแอร์อุ่น ไม่แอร์เย็นเหมือนบ้านเราลำบากกว่าเราหลายเท่า ร่างกายเราก็ช่วยเราอยู่ธาตุไฟทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุดินก็ทั้งดินให้ดีธาตุน้ำก็หล่อเลี้ยงไว้ ให้เป็นตุ่นเป็นก้อนเหมือนเอาดินมาปั้นเป็นรูปต่าง ๆ ให้จับกันได้ธาตุลมก็หายใจเข้าออกลบพันไปตามลมพัดไปตามตัวลมในท้องลมในไส้ลมหายใจเข้าออก นี่เราก็ช่วยอยู่เวลาร้อนมันก็น้ำออกมา เราเย็นก็ปิดรูขน ไม่เอาน้ำออกแม้แต่ลมหายใจเรานี่อาศัยความอุ่น จากลมหายใจก็ได้ลองปิดปากไว้จะอุ่นกว่าการปล่อย ลมบอกไปเปล่าๆเคยตั้งธาตุตายอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาอาศัยธาตุให้ช่วยกันเราไม่มีอะไรแล้ว ตายไป หมอบอกว่า ให้หนักให้เบา ไม่หนักไม่เบาทรมานตายเราก็หาตัวลอยไม่มี โอ้ ไม่มีไตหรือไตมันเป็นอะไรไตมันเป็นธาตุดินก็เลยบอกให้ธาตุสีนี่ ช่วยกัน เราไม่ช่วยได้แล้ว เราวางหมดแล้ว มันก็ช่วยกันได้ดังนั้นอย่าจนเคยหนาวอย่างมากอิสุนลบสี่องศา นั่งรถไปสวดมนต์บ้าน ให้ธาตุไฟช่วยว่าคิดถึงธาตุไฟมองถึงเปลวไฟในธาตุมันก็อุ่นขึ้นมาหน่อยอย่าทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความหนาวบางทีความกดดันของความคิดทำให้ธาตุพิกลพิการได้ เราปล่อยให้ธาตุมันช่วยกันลองดูมันก็อาศัยได้อันนี้ร่างกายเรา มันช่วยช่วย ช่วยตัวมันอยู่ ลานอนเนี่ยเอาผ้าคลุมหัวนอนดูสิบางคนอาจจะไม่ได้ฝึกหัดมันจะอุ่นที่เราจนมาเคยไปนอนจนหนาวอยู่ที่ ซับอ่อนซอนแหลอ่อนซอนบ้านแหลอ่อนซอน สมัยก่อนเดินป่ามาอยู่นี่ หนาวมาก เดินไปก็ไปเห็นแหลอ่อนซอนง่าอยู่ก็เลยเพลินอยู่ที่นั่นนอนอยู่ที่นั่น นอนก็นอนหนาวผ้าห่มก็ไม่มี มีแต่ย่ามปีวนสังขาติ นอนก็หนาวมากก็เลยขุดทรายเลยอ่อนสอนนั่นเป็นหลุมฝังตัวเอง เอาผ้าห่มปกแล้วก็เอาเอาย่ามสวมหัว ปิดปากนอนมันก็นอนได้เลยก่อนหนาวที่นี่ ไม่มีผ้าห่มเหมือนตัวนี้เราต้องนอน บนกองใบไม้ชวนกันลงไปนอนบนกองใบไม้ กับหลวงพ่อมันทำปวดใบไม้มารวมกันเป็นกองแล้วก็ ทิ่มตัวลงไปใบไม้ก็สูงกว่าเราก็เอาผ้าปกลงไปก็อุ่นดี แต่ทุกวันนี้มีผ้าห่มเยอะแยะเลยจะบ้านทุกหลังคาเรือนต้องผิงไฟกันนี่ถึงความหนาวอย่าเป็นถือว่าเป็นอุปสรรคท้อแท้ต่อการทำความดีอาจจะ เข้มแข็งก็ได้ ความเดือดร้อนความทุกข์ยากที่มันเกิดขึ้นในภายนอกทำให้จิตใจเราเข้มแข็งได้ล้วความผิดพลาดความอะไรต่างๆ ทางภายนอกทำให้ใจเราอ่อนแอก็ได้ ความเข้มแข็งมีอยู่ในความอ่อนแอได้ ในทุกสถานการณ์ชีวิตเหล่านี้นอกจากนั้นพวกเราก็อยู่ช่วยกันช่วยกันทำความดี เพื่อเป็นพลังความดีให้เกิดขึ้น เราก็เป็นบริษัทบริษัทหุ้นส่วนรวมกัน หุ้นส่วนรวมกัน มีพระภิกษุสงฆ์มีอุบาสกมีวาสิกา มีภิกษุสงฆ์มีแม่ชีอุบาสกวาสิกา ก็จะเจริญจะเสื่อมก็อยู่ที่พวกเราไม่ใช่ใครที่ไหนมาทำลายเรา พวกเราทำลายกันเอง ถ้าบริษัทเราไม่สมานสมัคคีกัน ไม่ร่วมมือกันทำความดีแล้วความชั่ว มันก็เสื่อมได้ เรามีอันเดียวกัน คือความชั่วความดี ความสุขความทุกข์เราจึงมีชีวิตนี่มีกายมีใจเพื่อทำความดีเพื่อละความชั่วจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนจะทำให้คนเดือดร้อนฝึกหัดตนเองถ้าไม่ฝึกหัดมันก็เป็นพิษเป็นภัยแก่เราและคนอื่น ถ้าประคัดมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อกันและกันต่อตัวเราด้วยเคลื่อนกายกับใจ ถ้าเราประคัดมันก็เป็นประโยชน์ต่อกันและกันมันหมดประโยชน์ได้ร่างกายก็หมดประโยชน์เรื่องใจก็หมดประโยชน์ได้งั้นเมื่อวานนี้หลวงตาไปชัยภูมิเขาพาช่างเดินขอขนมกิน เราไม่ได้ขี่คอมันช่างอยู่ในป่าเอามาฝึกหัด น่าอัศจรรย์บอกให้ช่างไปขอขนมตามร้านขายของ ขอผลไม้ ช่างก็ยกมือไหว้คุกเข่าลงลองโอกยืนขึ้น คุกเข่าลงโอกเจ้าของโอมันขอกิน บางทีเขาขายกล้วยขายผลไม้ขายส้มขาย ขนมก็เอายื่นให้ ก้องลงกาบออกเอามือรับอย่างอ่อนน้อมยิ้มเวลาได้กินเลายิ้ม หัวปากเบี้ยวปากบิดไปอันนี้มันหมดประโยชน์ได้ช่างอย่างไรป่าที่เราเถแต่ทำไมจะทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนภาษาความคิดเฉยก็เป็นทุกข์เป็นสุขถ้าฝึกหัดดีแล้วนำความสุขมาให้ อย่างผู้นำพาเราสวดจิตที่ฝึกดีแล้วนำเขาจุกมาให้ตนเอชาในสังเสวตเมจิกินเนนี่เป็นในสงในการฝึกตนมาดีแล้ว ไม่มีพิษไม่ภัยทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะความคิดทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะกายน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเราและคนอื่นจึงอื่นนี่ต่างคนต่างทำตรงนี้ บริษัทเราก็เจริญ บาศกก็มีศีล บาจิกาก็มีศีล ถ้าภิกษุก็มีศีลมีวินัย แล้วก็มีระเบียบของใครของเราอยู่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ย จงมาเถิดบางทีเป็นเอหิภิกขุอุปสมปทาเวลาบวชให้อุกุลระบุตรกุลธิดาเพียงแต่พูดว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ทำวินัยตัดไว้ดีแล้วจงมาสู่ทำวินัยนั่นเถิด จงพึ่งตามทำวินัยนั่นเถิด ถ้าพระปัญจวิคีนี่ไม่ได้จงกระพึ่งวินัยนั่นเถิด จงกระพึ่งตามมันเถิดเพียงแต่บอกว่าวินัยตัดไว้ดีแล้วท่านจงพึ่งประพฤติธรรมนั่นเถิด ถ้าผู้ยังไม่บรรลุธรรม ก็ท่านจงเป็นผู้พฤติธรรมไม่เป็นที่ชิ้นทุกเถิด วันนี้ถ้าเป็นภิกษุในพุทธศาสนา ยังไม่มีวินัยอะไรมากมายวินัยที่เป็นบัญญัติภิกษุก็ยากยังไม่มี ต่อมามีภิกษุก็ยากหัวดื้อเลยตัดวินัยอะไรขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่วินัยหัวใจจริง ๆ คือปฏิบัติธรรม วินัยของสงฆ์ก็ตามแบบของสงฆ์วินัยของญาติโยมก็ตามแบบของญาติของโยม มีศีลเป็นสังคมที่อยู่ด้วยศีลถ้าไม่มีศีลมันก็เดือดร้อน เพราะยอดโยมมีลูกมีหลานทำมาหากินแต่พระสงฆ์ไปทำมาหากินก็ไม่ได้ต้องอาศัยโยมเพื่อให้ได้พบกันได้ คุยกันได้บอกได้เห็นได้สอนกัน พระสงฆ์ก็เป็นแบบอย่างที่ดีของญาติโยมญาติโยมก็สนับสนุน ให้ทำความดีเพื่อเอาความดีมาสอนสอนลูกสอนหลาน เหมือนโบราณสมัยก่อนนี่เด็กๆจะไปเล่นวัดกันเป็นส่วนใหญ่ไปเล่นวัดก็ หลวงปู่หลวงตา วดตาดบางทีก็มาพูดกับเด็กเล่นอยู่ซอยลานวัดเด็กน้อยเห็นพระเห็นเจ้าเลิกโรงเรียนมาแม่ก็บอกอุ้มน้องไปเล่นวัด ไม่ใช่ไปเล่นที่ไหนให้เห็นกันทุกวันตื่นเช้ามาก็พระปิณฑบาตเดินผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ บางทีก็ยอดโจมก็ส่งข้าวส่งจังหันให้อยู่ใกล้ชิดกัน อย่าให้วัดไกลบ้านเกินไปประมาณชั่วสองธนูอย่างมากสองลูกธนู หมายถึงสองกมยิงลูกธนูตก แล้วก็ยิงอีกครั้งที่สองประมาณสองกมไม่เกิดนั้น ให้โยมเดินไปวัดได้ให้พระเดินไปบ้านได้อันนี้ช่วยกันอย่างนี้ต้องบอกกันรู้ทำไม่ใน ญาติโยมก็รู้ทำไว้ไหนของพระ พระก็รู้เรียบของการปฏิบัติต่อของญาติของโยมต้องไปบอกไปสอนการดูแลกันดูแลกันอะไรเป็นแบบอย่างของพระญาติโยมก็รู้อะไรที่มันผิดญาติโยมก็บอกน้ำเพิ่งเหลือเสือเพิ่งป่า แล้วจึงจะอยู่ได้ พระประสงฆ์เก่งเกินไปญาติโยมก็ไม่รู้ช่วยยังไง ก็ไกลกันไปไกลกันไปเหมือนเวลานี้บ้านเราวังไกลกันออกไปการศึกษาสิ่งแวดล้อมไกลกันออกไป ลูกหลานเขารอตั้งแต่ประถมอยู่กับพ่อกับแม่พวกมัธยมออกจากบ้านไปแล้วไปเรียน ไปบ้านอำเภอจังหวัดพอชั้นดมก็ไปไกลเข้าไปอีกแสดงก่อนไม่ไม่มีมัธยมอะไรมากมายเดือนเราก็อยู่ด้วยกัน เห็นหน้ากันทุกวัน เลิกจากเรียนมาถึงบ้านก็วิ่งลงทุ่งนารือวันนี้ก็ไม่วิ่งลงทุ่งนาอวันนี้เป็นวันเสาร์นั่งรถผ่านตรงโน้นทางตามสี่แยกต่าง ๆ มีนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ไปสมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนตามถนนหนทาง ถ้าอย่างนี้ประเทศชาติจะเจริญได้ยังไง ให้ทำมาหากินเวลานี้ก็กดมันตัดโอ้ยน่าจะไปช่วยพ่อช่วยแม่ ก็ไม่เป็นเล่นเสะเอาความหนุ่มความสาวไปเที่ยวตีเล่่อน มันก็ลำบาก แล้วลูกหลานทำงานไม่เป็น ให้เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนขี่ล้องวัวล้องควายขี่ล้อขี่เกวียนอุ้มน้องไปเลี้ยวไปเล่นไม่มีมอไซ์ อาจจะต่างประเทศเขาลงตาเคยไปอยู่สิงคโปร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาจะไปเที่ยวศูนย์วิทยาศาสตร์พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูพาลูกศิษย์ไปเที่ยวศูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ย่วงใหญ่ไพศาลมีที่เล่นมีที่ศึกษาเด็กๆขับเครื่องบินไปมุนขับเมอโค เล่นดนตรีเล่นคอมพิวเตอร์สนุกสนานไปเลยพ่อแม่ต้องชวนกลับบ้าน เด็กอยู่ที่ไหนผู้ปกครองอยู่ที่นั่น ตัวนี้มันไม่มีแล้ว ก็แม่ก็ไกลลูกไปทำมาหากินลูกเกยพ่อเกยแม่ไปแต่ผัวเมียก็ไกลกันออกไปไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว ก็นั่งกลัวเหมือนกันสิทธิของการศึกษาเด็กทุกวันนี้ อ่านหนังสือสมัยปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเด็กอ่านหนังสือ ลดลงสามสิบเปอร์เซ็นปีห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเด็กอ่านหนังสือลดลงอีกห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมีคดีเด็กเพิ่มขึ้นการขี้เหยียดอ่านหนังสือก็เพิ่มขึ้น คดีของเด็กเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นหมื่นแต่ละปีจะยังไงกันดีเรานี่ก็ชิดแบบหลงตา ว่าจะให้บัวลอยมาอยู่จะให้ค่าจ้างเขานิดหน่อย ให้เขามาสอนดนตรีให้เด็กที่วัดก็มีเครื่องดนตรีเยอะแยะ ซื้อมาเป็นของวัฒนธรรมมีขีมมีรลนาดมีเกนมีปงลางมีขุยมีโซมีกีตาร์ให้เกี่ยวลอยมาสอนเด็กวันเสาร์วันอาทิตย์ จะเชิญได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ อันนี้เป็นความคิดนะอันดีก็ให้เขาขับรถให้ ถ้าเดี๋ยวนี้ก็ให้คนหมูขับรถ บางทีก็มีความติฉินดินทาก็จนนะ คนหมูก็ช่วยลองเต็มที่อาศัยเขาไม่เจ็บแค่เลยป่วยเนี่ย ถ้าคุณหมูไม่คิดที่ไปหาหมอที่จุฬาคงไม่รอด หลงตาก็ไม่ได้คิดแบบนั้น ไปโรงพยาบาลขอนแก่นเขาก็ดึงไปทางหมอทางเลือก ไปตรวจยาสมุนไพรอะไรต่างๆเมื่อไม่รอดหายใจไม่ได้ ปวดท้องคุณหมอก็ชวนไป จุฬาทำงานที่นั่นรู้จักื่อนบินไป ก็คิดก็ดูตัวเองว่า โอ้ ถ้าลงเครื่องบินไปนั่งเข้าคิวขอบัตรเองคงไม่รอดแน่ปวดท้องอย่างหนัก ในเครื่องบินก็หายใจไม่ได้แล้ว ก็เคยเป็นไปได้ยังไง่อไปถึงโรงพยาบาล ไม่ต้องเข้าคิวเลยก็ให้ขึ้นพักห้องพิเศษเลย หมอก็ไปตรวจจุดที่ห้องเลย ยืนเป็นทีมก็หมายถึง อ่ะก็มันเป็นไปได้ยังไงก็คือคนหมอเนี่ย ติดต่อไปโรงหน้าของห้องมันก็ทำได้ เวลานั่นไม่ตัวเองก็นอถนอมลมหายใจอย่างเดียวปวดท้องก็จนกระดูกกระดิกไม่ได้นี่เขาก็ช่วยหล่อต่อมาจานโต้จานโนดสามชีวิตนี่ช่วยเราอย่างเต็มที่อันนี้ไม่รู้ไอ้ตอบแทนบนกฎยังไง ก็ไม้ต้องอยู่ในใจเสมอแล้วก็ถ้าบัวลอยมาอยู่ก็ให้ขับรถไปโน่นไปนี่ างทีก็คนหูขับรถก็มันจน เวลาไปโรงพยาบาลนี้ เราไม่ได้พูดสักคำยาแต่ละเม็ดเราก็ไม่รู้คนหมอจอนโนดจอนตุ้มจัดให้หมูก็หนวกพูดกับหมอไม่ได้พวกจอนตุ้มจอนโนดคนหมูก็พูด เป็นคนพูดแล้วไปหมอเราไม่พูดเลยเขาดีรู้ดีกว่าเราอย่าอะไร จย์ตุ้งก็รู้ดี ขี้แจงจดจัดจดจัดเราหมอถามเขาไม่ถามเราเลยเราเป็นผู้ป่วยเขาถามอาจารย์ตุ้งคุณหมูนู่นขั้นตอนเนี่ยโอ้ยเรามาดูดีดีติดต่อหมอนะคนที่พาไปติดต่อหมอ ถ้าไปธรรมดานี่รอดยากเป็นไรขี้แจงต่ออยู่เลย หมอนั่นมาหมอนี่มา คนดูแลคนป่วยเนี่ยสำคัญมาก เวลานั่นหลงตาไปเยี่ยมโรงพยาบาลเห็นญาติผู้ป่วยนั่งเศร้าซ้อยง่อยเหงาอยู่ห้องไอซียูไม่ได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา ใครเป็นอะไรนี่เป็นลูกสาวนี่เป็นลูกชายมามานวดมาจับเท้าของพ่อมาจับมือของพ่อจับมือก็ถามผู้ป่วยนี่เป็นใคร นี่เป็นลูกสาวนั่นเป็นลูกชายโอ้ลูกสาวลูกชายปันนี่เนาะสำเร็จแล้วเนาะแม่เนาะเรี่ยงลูกจนเป็นปันนี่แล้วก็แนะนำลูก ให้พูดอะไรสักคำสองคำให้แม่ได้ชื่นใจ ลูกสาวของแม่คนนี้แหละ จะเป็นผู้สืบสกุลเป็นคนดี แม่ไม่ต้องห่วง ลูกชายของแม่ของพ่อคนนี้ จะเป็นคนดีของแม่จะดูแลพี่น้อง ไม่แตกเล่าสมาคิีแม่ไม่ต้องห่วงวางใจได้ แม่นะพูดอะไรสักคำหนะมันก็ดีนะน้องตาไปตายโรงพยาบาลจานทุ่มจานนดจับมือไม่วางเลย เห็นในสงตอนนี้โอ้มันมันดีจริงๆ บางทีคนดีไปดูเลยคนป่วยเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวมัวจะนั่งเศร้าๆเวลามาก็น้ำตาร่วงไหลให้คนป่วยดูไม่ใช่เลยตอนที่หลังตาอยู่ในห้องไอซียูน่ะเห็นใครตัวใครยืนเกาะกระจกน้ำตาร่วงกันโอ้ยไม่อยากเห็นอดไม่ได้ไอเขี้น้อยไปเอาหนังสือมาเขียนประกาศมาเขียนเขาไม่พิมพ์เสียนหนังสือสนุกเว้ย เป็นเขียนในขณะนอนหายใจไม่ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงโยมเอ้ยว่ากันกลับบ้าน ทำไมมาร้องให้คนไม่มีทุกข์ล่ะมันไม่เป็นภาพที่ดีเลย อันไปดูคนป่วยเพอไปร้องห่มร้องให้ยาทำหลวงพ่อเคยไปสอนพระกับหลวงพ่อเจรันเวลาหลวงพ่อเจรันป่วยพระมักตั้งเศร้าๆไม่ใช่ หลวงพ่อเจรันสอนหลอกไม่ให้ทุกข์เดือดร้อนไม่ให้เศร้าหมอง มาช่วยกันนี่และเราเนี่ยจะแทนหลวงพ่อจรันลุกขึ้นมาทำความดี เวลาหลวงพ่อจรันใจขาดลงพระจะร้องให้จุด ไม่ต้องร้องไห้ หลวงพ่อจรันสอนเราให้เราร้องให้เสียใจให้เห็นของจริงอ่าไม่ต้องร้องไห้ ลุก เอาไปหา โน่นมาอันนี้นะต้มน้ามา เช็ดตัวให้หลวงพ่อจรัน ดูตรงไหนดูก้นดูที่มีอะไร น่าสกปรกไหมเปิดคนดูดูทุกที่ทุกทางเสยใจไม่ให้ร้องไห้เนี่มันก็ญาติโยมเข้ามาจะร้องไห้อีกละ ไม่ต้อง เพราะนั้นนี่มันก็ดีนะช่วยกันนะเนี่ยให้วินัยของพระญาติโยมก็ ให้รู้วินัยของญาติโยมพระก็ต้องรู้ ให้สอนก่อนเห็นโยมขี้เล่าโมยาทะว่าการชวน เห็นความเจ็บความป่วยก็ช่วยเขาเห็นคมเกิดก็ช่วยเขาเวลานี้กำลังในโครงการฝากคันฝากธรรมใช่ไหมคุณหมอสุนทรีฝากคันฝากธรรมโครงการช่วยเหลือคนวลาสุดท้าย ก็ต้องโครงการฝากธรรมฝากคันลาผู้หญิงตั้งคันไปฝากคันแล้วฝากธรรมด้วย ปฏิบัติยังไงเวลาตั้งคันถ้าคนโบราณโบรานเราเนี่ย ก็ใช้ลูกสาวที่ตั้งท้องอ่ะ ไปวัดไม่ให้เข้าครัว ให้ไปทำบุญตักบาตรให้ไปร่างถ้วยร่างชามในวัด ถ้าใครไม่ร่างช่วยเวลาตั้งกันในวัดเนี่ย ลูกจะไม่เป็นคนสวยคนงาม ผู้หญิงตั้งกันในท้องเป็นนั่งร่างถ้วยอยู่วัด เนี่ยโอ้ยเป็นแถวเลย เพื่อจากได้ลูกเป็นคนดีคนงามลา ดาวหยาดเนี่ยหญิงมีการจะต้องเกินน้ำลายได้สองสามครั้งให้ลูกสวยเหมือนดาวหยาด อย่างนั้นนะงานว่าไม่เพี้ยนอันนี้จะเป็นดาวคนเดียว็ปเรียนสาวนี่ดาวหยาดขึ้นเนี่ยเอากันใจให้ได้ลูกคนงามสันไม่เหมือนดาวหยาดนะนะอ่าเป็นงั้นเวลาสอนให้ลูกเข้าครัว ไม่พาไปเที่ยว ดูหนังฟังเพลงดูการฆ่าจัดชีวิต ดูการพนันห้ามเด็ดขาด ผู้หญิงตั้งท้อง ให้ไปวัดไปว่า แล้วเวลาลูกออกต้องให้คนที่มีชิตเป็นธรรมตัดลูกให้เด็ก ไม่ใช่คนที่ไหน แม่นบ่เอาคนเฒ่าคนแก่คนไม่อยู่ตัดลูกให้เด็กน้อยหลวงตาเป็นหมอทำข้อเนี่ยเคยตัดลูกให้เด็กหลายคนนะเขาอยากได้อ้าให้เจ้านี่แหละ ตัดแทนเขาอยากได้คือเจ้านี่อ่าเนันก็มีเหมือนกัน อันนี้ฝากขันฝากทำ สร้างสรรค์กัน พระสงฆ์ก็มีธรรมมีวินัย ศึกษาให้รู้ดีรู้ชอบ สอนคนอื่นให้รู้ตามด้วย นี่คือพระสงฆ์เป็นหน้าที่ของเรา เวลานี้ก็พระสงฆ์ผิดวินัยกันเยอะ เดี๋ยวนี้มีคนติเตียนกันเยอะ เรื่องพระขับรถขับลาอันนี้คนไทยเรายอมรับไม่ได้ แต่ต่างประเทศได้ ไม่เป็นไรขอให้มีใบขับขี่ เคยไปไปชุมแล้วนี่กับญาติโยมกับพระที่วัด ไปอยู่ที่วัดชิคาโกพระด็อกเตอร์รูปหนึ่งขับรถ ไปที่ไหนที่ไหนคนเดียว มีรถโยมถวายรถเป็นให้อย่างดีไปญาติโยมก็ไม่ชอบมาประชุมกันพระท่านก็บอกว่าท่านช่วยตัวเองไม่อยากรบกวนญาติโยม โยมก็มีงานมีการถือว่าดีแล้วแล้วโยมก็เลยไม่รู้ช่วยยังไงโยมก็ไม่ชอบไม่อยากให้ขับรถโยมพูดคำหนึ่งว่าน่าประทับใจมากพูดว่าถ้าท่านช่วยตัวเองได้พวกเราก็ไม่ต้องช่วยท่านอีกแล้ว พระก็ปิดปากเลยโยมมาช่วยพระเนี่ยก็เพื่อว่าพระช่วยตัวเองไม่ได้บางกรณี ให้เป็นงานของโยมซะ พระด็อกเตอร์คนนั้นก็ ก็เลยไม่อยู่วัดไปตั้งอยู่วัดหนึ่งอีกถูทูนแถวชนดา เคยไปเยี่ยมท่านเหมือนกัน ก็อยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันนะขับรถไปไหนมาไหน ยิ่งพวกเราเนี่ยบางทีขับรถไปบ้านงานขอนวนไปบ้านงาน ไปจอดรถกึกก็ลงรถ ให้ญาติให้โยมเห็นขับเองลงรถกันเป็นแถว หรือไปบินธบาตนะก็ไม่น่าดูเท่าไหร่ถ้าจะไปจริง ๆ ถ้างานไกลขับรถไปหาจอดหรือให้อะไรหาจอดที่เหมาะสม ดีๆ อย่าให้โยมเห็นจนเกินไปแม้แต่วัดเรานี่ก็มีบางทีโยมแต่วัดเตมว่าขับรถไปจอดหน้าสลาอันต่อหน้าต่อต่อญาติโยมก็ไม่เหมาะ ้าโจมเขาก็ตำหนิมาหลายครั้งหลายคราวขับรถไปซื้อเข้า ซื้อของ เนี่ยโยมก็ไม่ชอบหลวงตาก็ถูกติเตียนมา นั่งรถปีสองปีสองปีที่ผ่านมาไปซื้อของล้านนะขายวัสดุซื้อสีมาทากติ ให้ ก็ไม่ให้พระขับโยมแล้วครับ ก็ไปลงรถหน้าบ้านเขาขับรถอาจารย์ทุ่มมาไปสปอร์ตเลเดอร์เฮียจงโกตำหนิว่าโอ้หลวงพ่อวัดว่าสุกโตรับเปิดถิ่นใหม่ออกรถอย่างดีเลยราคาเป็นล้านตัวต้องไปแก้ไขไม่ใช่ รถคนอื่น ก็เลยไม่ไปแจ้งข้อทุกวันเนยอันรถที่คนพรซื้อให้เนี่ยไม่กล้า ไม่กล้านั่งรถลงรถให้คนเห็น ไปซื้อของก็มีเหมือนกัน แต่ว่า ให้คนกับรถลงไปซื้อให้ ไม่อยากลงให้คนเห็นมันลดราคาแพงกันไปเป็นล้านล้านสองแสนเออไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าหลงไหลเลยโยมเด้อโอ้หลงตาได้รถนะนิวเซเว่นโฟวินอย่างดีราคาล้านสองแสนบาทอันนี้ก็ ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ บางทีจอดหน้าวัดหน้ากัตลานี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ก็พยายามที่จะแจ้ไขอยากให้มีอู่จอดรถวัดเรานี่มีอู่ไม่จอดไม่ใช่จอดหน้ากติของตัวเองว่าจะทำสลาไก่จันตุ้มทำสลาไก่ต่อเสาคนดีก็รถจอดที่นั่นทำเข้าไปดีๆไม่ให้คนเห็นอันนี้ก็คนก็เนะมาเหมือนกัน พวกเราก็รู้ พวกเราพยายามเต็มที่แต่ว่าช่วยตัวเองบ้าง